kitabu ambacho ni khudha aqidataka chukua aqida yako imani yako kutoka kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallama leo tupo katika swali la sita swali la sita au swali la tano afwan katika sauti iliyotangulia tulizungumzia kuhusiana na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa khaufu na matarajio muislamu akaweza kubalance baina al-khawfi war-raja kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kuogopa moto wa Allah subhanahu wa ta'ala na pia kutarajia mema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutarajia janna ya Allah subhanahu wa ta'ala na kule kuogopa mtu akajiepusha na yale ambayo itampelekea yeye kupata ghadhabu ya Allah na nar ya Allah na arraja mtakachukua hatua za kumpelekea yeye kuweza kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala na hatimaye kujipata katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala leo tuendelea na tuwazungumzia kuhusiana na swali la sita au swali la tano ambapo Sheikh auliza ma huwa al-ihsanu fil ibadah nini maana ya ihsani nini maana ya kufanya uzuri katika ibada ihsan ina maana pana na ihsan inatakiwa katika kila jambo katika vitendo vya Muislamu katika mazungumzo ya Muislamu katika muamala ya Muislamu na wenzake na katika mambo yake yote anapofanya jambo lolote la khairi anafaa kufanya ihsan itqan kuweza kulifanya kwa namna ambavyo ni uwezo wake zaidi kwa hivyo mtu akiwa ni mwanafunzi anafaa kufanya ihsani katika usomaji wake yani akajitahidi anavyoweza wanavyosema perfection na mtu akiwa ni mfanyakazi akajibidisha yeye akawa ni mfanyakazi bora akawa na ihsani katika utendakazi kazi wake na katika muamala wetu mtakawa na ihsan na katika mazungumzo Allah anasema waqulu linnasi husna mnapozungumza na watu kweli na ihsani katika mazungumzo yenu yani mseme mema yale ambayo yanaridhisha na, na si yale ambayo yanakasirisha na katika ma, matendo yetu Allah asema wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin e, kwa hivyo ihsani ina maana pana zaidi lakini swali la Sheikh ni kuwa ma huwa alihsanu fil ibada tunapozungumza kufanya vyema kufanya uzuri zaidi katika ibada yamaanisha nini asema ya kuwa al huwa muraqabatu Allah ta'ala fil ibada ni kuwa makini na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuhisi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuona Allah subhanahu wa ta'ala anajua unayofanya Allah subhanahu wa ta'ala anasikia unayosema ukahisi kule kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na Muislamu anapofanya ibada zake kwa namna hiyo anajua ya kuwa Allah ananiona Allah anajua nia yangu Allah atanilipa Allah ni kwa mbele yake basi hilo litamfanya yeye kuwa na khushuu zaidi na dalili ni kuwa asema qala Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala asema alladhi yaraka hina taqum ambaye anakuona unaposimama wataqallubaka fis sajidin na megeuko yako ya kuinama na kuinuka na kusimama katika sala pamoja na wale wanaosujudu pamoja nawe kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anaona harakati za mja wake zote anapopiga takbira anaporukuu anaposimama anaoyasoma katika sala yake wewe unapoingiliana na watu unayoyafanya katika ibada unayofanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala unapoaminiwa na amana unapoaminiwa na siri unapoaminiwa na mke au mume au watoto unakuwa makini wewe kuweza kufanya ibada zako kwa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ihsani katika ibada kwa kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala na eh, kuhisi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuona basi hilo litakufanya wewe siku zote uwe ni uwe unafanya uzuri katika vyote ambavyo kwamba unavifanya kwa sababu unajua innahu huwa samiul alim Allah subhanahu wa ta'ala anasikia na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye elimu Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa ilmu kwa hivyo anajua yale yote ambayo uh, tunayafanya anasikia anaona na Allah subhanahu wa ta'ala anajua yote tunayofanya kwa hivyo muislamu anafaa kujibidisha sana awe anafanya yote anayoyafanya ikhlasan lillahi ta'ala anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala anafanya kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbele yake anamuona Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana mtume asema sallallahu alayhi wasallama al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarah ihsan ni katika ibada ni wewe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba unamuona yuko mbele yako fa illam takun tarahu basi ikiwa wewe haumuoni Allah subhanahu wa ta'ala basi jua kwa yaqini fa innahu yarak akika yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakuona rawahu muslim kwa hivyo hili ndo swali letu la leo ya kuwa unapofanya ibada ya aina yoyote na ibada na chochote ambacho kwamba kinamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni kwa mazungumzo au ni vitendo iwe ni dhahir au imejificha unapofanya ibada yote ya Allah iwe ni ibada ambayo ni baina yako na Allah au na baina yako na Allah kupitia waja wake kama vile kuwafanyia wema na mambo mbalimbali mbali za kimaisha basi yafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala usitarajie jazaa kutoka kwa wanadamu usitarajie malipo kutoka kwa unayemfanyia ihsani bali malipo, malipo yako inakuwa yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni waislamu ambao imani ya, daraja yao ya imani imepita hata mu'min na imewafikisha katika daraja daraja ya muhsin daraja ya ihsan daraja ya juu zaidi katika daraja za daraja za dini katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan